vitu aina tatu ya kumpatia mtu furaha na utulivu katika moyo wake anatueleza Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Hud ameumba wanadamu akawagawanya katika sampuli mbili sampuli ya kwanza ni wale ambao kwamba ni watendao maovu na vile vile akatuelezea malipo yao na sampuli ya pili ni wale ambao kwamba wanatenda mema vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akatuelezea malipo yao Asa leo hii tutaangazia mtu ambaye kwamba ni mwema mtu ambaye kwamba akaona sifa hizi basi katika moyo wake atakuwepo na utulivu na furaha siku zote wala hatakuwa na huzuni na vile vile na kujutia jutia ibadallah inna lisaadati washaqawa lahuma asbabun min qibali al'abd wajawa Allah subhanahu wa ta'ala katika hizo group mbili ya watu waovu ama watu wema kunazo sababu ambazo kwamba zinampelekea mtu kuwa mwema ama vile vile kuna sababu ambazo kwamba mtu akilifanya inampelekea kuwa muovu anasema fashaqawa sababu hal kufur billahi azza wa jalla wal maasi wasayiat sababu ya kumpelekea mtu kuwa muovu ni kwanza kabisa kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile sababu ya pili ni kufanya maasi na makosa kisha la yatubu minha sahibuha kisha baada ya kufanya makosa na maovu asitubie mtu kama yule na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala hiyo ni sababu ya kwanza kabisa kumfanya mtu kuendelea kuwa mwovu ama saada ama kupata utukufu na utulivu na raha katika moyo vile vile sababuha al-a'malu as-salihah inachompelekea mtu kuwa mtu mwema ni mtu kufanya matendo mazuri wa taqwallahi azza wa jalla na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala watu wengi hudhania kwamba mtu kuwa na furaha ndani ya moyo wake na utulivu labda ni kukusanya mali nyingi labda mtu kuwa na furaha ndani ya moyo wake ni mtu kuwa na majengo za kifahari ama vipando vya kifahari walakin mtu kuwa na furaha katika moyo wake inahitaji kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na hiyo ndio zawadi iliyokuwa kubwa zaidi ambayo kwamba mtu atatoka nayo huku akiwa na furaha duniani mpaka kesho akhera na kwa Allah subhanahu wa ta'ala atapata mazidi katika malipo ibadallah thalathu khisal man wufiqa lahunna nala saada fi dunya wal akhirah yetu inazunguka katika katika mzunguko huu anasema sifa tatu hizi mmoja wetu akiafikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuzipata basi atapata utukufu huku duniani mpaka kesho akhera ya kwanza anasema man idha u'tiya shakar yule ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akimpa chochote kile basi huwa anashukuru hii ni sababu ya kupata saada hii ni sababu ya kuwa miongoni mwa wale ambao kwamba watakuwa ni wema ya pili ya sabr ni mtu anapopata mtihani anapojaribiwa na Allah subhanahu wa ta'ala basi huwa anasubiri na ya tatu idha adhnaba bastaghfar ni mtu anapofanya madhambi basi pale pale anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala hizi sifa tatu yoyote ambayo kwamba atafikiwa kuwa nayo basi afahamu kwamba amepata utulivu na amepata saada na utukufu huku duniani mpaka kesho akhira fa amma al-ula idha u'tiya shakar idha an'ama Allahu alayhi bi ni'matin shakar shakara Allahu 'alayha واستعان بها على طاعة الله سبحانه وتعالى وأثنى بها على ظاهرا وباطنا أما ya kwanza ambayo kama tulieleza ya kumpa mwanadamu utukufu na utulivu katika moyo wake na furaha ni pale mtu anapopewa na Allah subhanahu wa ta'ala chochote katika neema basi huwa anamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya neema hiyo na neema hiyo huwa inamsaidia kwa kum kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile kuweza kufanya yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anataka dhahiran wa batinan mbele ya watu na vile vile akiwa katika upweke hadhi hakadha takunu neema hivyo ndivyo neema yanavyostahili kushukuriwa akikupa Allah subhanahu wa ta'ala neema basi ni juu yako kushukuru na kushukuru tumesema ni kukupelekea kuweza kufanya yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameyataka ama yule ambaye kwamba atapewa neema na Allah subhanahu wa ta'ala na asiweze kushukuru basi afahamu vile vile kunayo ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemwandalia ndio Allah subhanahu wa ta'ala akatueleza katika sura Ibrahim wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum wa la in kafartum inna adhabi lashadid anasema Allah subhanahu wa ta'ala kumbukeni alipotangaza Allah subhanahu wa ta'ala na kuweka wazi la in shakartum la azidannakum endapo mtashukuru kupitia neema ambazo kwamba tumewapatia la azidannakum hakika bila ya shaka tutawazidishieni wala in kafartum na endapo mtakufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala alizowaneemesha nayo basi inna adhabi la shadid mfahamu kwamba hakika adhabu yangu ni kali na inaumiza kwa hiyo kushukuru Allah subhanahu wa ta'ala sio kwa ulimi peke yake bali kushukuru Allah subhanahu wa ta'ala vile vile inahitajika ndani ya moyo na vile vile kwa matendo ambayo unaifanya ya kumtii hizi zote ni sababu ama ni vitu ambavyo kwamba vinaonesha unamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kushukuru si kusema alhamdulillah peke yake bali kushukuru ni kufanya matendo mazuri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha amma al-khasla thaniya idha btuliya sabar sifa ya pili ya mtu ambaye kwamba atapata utulivu na utukufu huku duniani mpaka kesho akhera katika moyo wake ni yule ambaye kwamba anapojaribiwa na Allah subhanahu wa ta'ala basi anasubiri na kujaribiwa na Allah subhanahu wa ta'ala mara nyingine hukuja katika neema na vile vile mara nyingine inakuja katika jambo ambalo kwamba roho yako haitaki basi endapo mtu akiwa tajiribiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kivyovyote vile iwe ni katika neema ama katika shar basi anashukuru huyu vile vile atapata utulivu na vile vile atapata furaha na atapata utukufu huku duniani mpaka kesho akhera qala Allahu azza wa jalla wala nabluwannakum bish-sharri wal-khairi fitnah wa ilayna turjaun anasema Allah subhanahu wa ta'ala hakika bila ya shaka tutawajaribuni tutawapatia mitihani kutokamana na ya shari na kutokamana na ya khair na kwetu sisi mtarejea kwa hiyo chochote ambacho kwamba kina msibu mu'min na muislamu asidhania imetoka kwingine bali ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi zaidi kwa nini ikamkuta yale ambayo kwamba amemkuta mwanadamu ima ni ya khair ama ni ya shari basi inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala inatohitajika kutu sisi ama kwa, kwa mmoja wetu akikutwa na hali hii basi aweze kushukuru naam na kusubiri katika hali hiyo na mtu akiwa ni mwenye kushukuru na kusubiri basi moja kwa moja anakuwa miongoni mwa suada miongoni mwa wale ambao kwamba wamepata utukufu wa من اذا idha عليه كفر kafara an ابتلي wa يجزع ويتسخط لقضاء الله وقدره فهو من الشقي qada'i Allahi wa qadrihi fa huwa min ash-shaqi anasema ama yule ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atampatia neema kisha akakufuru kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamjaribu labda kupitia kitu ambacho kwamba alikuwa anataraji na kutamani kuipata kisha Allah subhanahu wa ta'ala hakumpa jambo hilo basi akapita mpaka na akakasirika kwa ile qadha ya Allah subhanahu wa ta'ala na matakwa yake Allah subhanahu wa ta'ala basi moja kwa moja anakuwa ni miongoni mwa wale ambao kwamba ni waovu na hatopata utulivu katika moyo wake na vile vile hatokuwa miongoni mwa wale ambao kwamba watapata utukufu bali atakuwa ni mwenye kupata hasara huku duniani na hicho kitu ambacho kwamba alikuwa anatarajia kuipata hatoipata vile vile iyadha billah kuna wengi katika watu ambao kwamba wakipatikana naam na mtihani ya aina yoyote kwa mfano anapata anataka kazi fulani kisha ameifanyia bidii kazi kama ile kisha ghafla kuenda kule akaambiwa kwamba wewe hautachukuliwa bali mwingine ndio atachukuliwa basi moja kwa moja akawa ni mwenye kuleta hasira na kukasirika na kadhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala na matakwa yake Allah subhanahu wa ta'ala basi afahamu kukasirika kwake hatopata tena lao angelisubiri Allah subhanahu wa ta'ala angelimgeuzia na kumbadilishia kizuri zaidi ya hicho kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndio siku zote anafahamu zaidi kitu ambacho kwamba iko na khairi kwako wewe bali wewe haufahamu chochote na kitu ambacho kwamba iko na khairi kwako wewe Naam anasema Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na masala ya sabr na anatuhusia zaidi anasema wala nabluwannakum bishay'in min al-khawf wal-ju' wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون anasema Allah hakika bila shaka tutawapatia mitihani na kuwajaribu kupitia vitu hivi ya kwanza akaanza nayo ni al-khawf atawapatia mitihani ya kuwa na hofu waljuu na njaa wa naqsin min alamwali amwali wal vile vile tutakuwa tunawapunguzia mali zenu na vile vile nafsi ambazo kwamba zimewazunguka yani vipenzi vyenu wathamarat na matunda wabashiri sabirin wape bishara njema wale ambao kwamba wakikutwa na hali hii watakuwa na subira alladhina idha asabatuhum musiba ni wale ambao ikiwasibu msiba miongoni mwa hizi ambazo Allah ameeleza qalu wanasema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hakika sisi tunatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na sisi tutarejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala wao ndio watapata rahma za Allah subhanahu wa ta'ala wao ndio watapata yale mazuri ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawapangia mbele tuangalie vile vile katika aya nyingine anasema Allah subhanahu wa ta'ala am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum massatuhum alba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladhina amanu ma'ah mata nasrullah kama ni mtihani haijatukuta hata chembe kuna wale waliotangulia katika mitume na wema katika wale waja wa Allah subhanahu wa ta'ala iliwakuta mitihani mikubwa zaidi lakini walisubiri na baada ya kusubiri kwao waliweza kupata makubwa katika malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala huku duniani mpaka kesho akhera kwa hiyo nasr haiwezi kuja kama mtu hana subra ushindi haiwezi kuja kama mtu hana subra wala natija nzuri haiwezi patikaniwa kama mtu hajasubiri kwa mtihani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempatia ama yule ambaye kwamba atakufuru na atakasirika na mpangilio ya Allah subhanahu wa ta'ala basi yafahamu aljazao min jins min jinsi al-amal jazaa yake itakuwa namna alivyoamiliana na Allah subhanahu wa ta'ala athalitha alkhasla thalitha kitu ambacho kwamba kinasababisha mtu kuwa na utukufu na utulivu na furaha ndani ya moyo wake ni idha adhnaba astaghfar ni pale anapofanya dhambi basi moja kwa moja anatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala anamrejelea Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba msamaha na tunavyofahamu kullu bin adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun kila mwanadamu ambaye kwamba yupo katika mgongo wa ardhi basi atakuwa ni mwenye kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala hakuna ambaye kwamba hamkosei Allah subhanahu wa ta'ala katika wanadamu kila mwanadamu huwa anamkosea Allah subhanahu wa ta'ala walakin bora zaidi ya wale ambao kwamba wanakosea ni atawabun ni wale ambao kwamba wanarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha kwa sababu mwanadamu hajaumbwa isipokuwa kwa kumkosea Allah walakin anapokosea Allah subhanahu wa ta'ala basi ni juu yake asiweze kuendelea kufanya makosa ile bali anafaa kurudi nyuma na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha ama yule ambaye kwamba ataendelea kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala ukaidi kwa kuendeleza makosa juu ya makosa basi yafahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamkasirikia na mwishowe atakuwa minal ashqiya atakuwa miongoni mwa wale kwamba hawana utukufu hawana furaha ndani ya moyo wao kila wakati wamejawa na mawazo wamejawa na mambo kwenye kichwa chao kwa sababu ya kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala na kuendelea kufanya madhambi tuangalie kwa haraka haraka jaza na natija ya wale ambao kwamba wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha katika hii nukta ya mwisho al qasla thalitha idha adhnaba astaghfar anasema Allah subhanahu wa ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin hii ni natija na zawadi ya wale ambao kwamba wakimkosea Allah subhanahu wa ta'ala basi huwalipa anatueleza Allah sari'u ila maghfira fanyani wepesi kukimbilia kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha ombeni msamaha kwa Mola wenu na zawadi yenu itakuwa ni jannatin arduha samawati wal ard mtakuwa ni wenye kupata malipo ya bustani bustani ambayo upana wake ni mkubwa kuliko mbingu na ardhi uiddat lilmuttaqin imeandaliwa kwa wale ambao kwamba wanamcha Allah subhanahu wa ta'ala imeandaliwa kwa wale ambao kwamba wanamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kufata maamrisho yake Allah subhanahu wa ta'ala walladhina idha fa'alu fahishatan au dhalamu anfusahum wale ambao wanapofanya maovu ama machafu ama wakadhulumu nafsi zao kwa ajili ya kutenda madhambi dhakarullah wanamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala fastaghfaru lidhunubihim kisha wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha basi hao ndio watapata hiyo zawadi hao ndio watapata hiyo zawadi kwa hiyo mtu akiwa anamkosea Allah subhanahu wa ta'ala wa mapesi kwa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha basi Allah subhanahu wa ta'ala atampatia utulivu katika moyo wake na furaha na vile vile atakuwa mina suada atakuwa miongoni mwa wale ambao kwamba wanatenda wema na wanapata utulivu na utukufu huku duniani mpaka kesho akhira بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين tulikuwa tumeeleza kule nyuma kwamba yule ambaye kwamba anatenda madhambi ama machafu kisha akakumbuka kwamba nimefanya makosa akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha na wala asiendelee kufanya yale ambayo kwamba alikuwa anayafanya kabla basi watakuwa wanapata jazaohum maghfiratu min rabbihim watapata maghfira na msamaha kutoka kwa Mola wao wa jannat na vile vile na mabustani nyingi tajri min tahtiha al-anhar itakuwa inapita chini yake mito mabustani ni nyumba za kifahari na sehemu ya kifahari ambayo kwamba mito inapita chini yake khalidina fiha wataishi kule milele na milele wa ni'ma ajrul amilin na hii ndiyo malipa nzuri kwa wale ambao kwamba walikuwa wanafanya haya wataibu min adh-dhanb kama la dhanba la ma yule ambaye kwamba anatubia kutoka kwa dhambi yake ni sawa na yule ambaye kwamba hajafanya dhambi mwenye kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha baada ya kutenda madhambi basi anakuwa sawa na yule ambaye kwamba hajatenda dhambi walakin wengi wameghafilika na kuendelea kufanya madhambi baada ya dhambi kisha mpaka mwisho anakuwa tena moyo wake haioni chochote kwamba ni kibaya anafanya uzinifu wala haoni chochote anaiba wala haoni chochote anadhulumu wala haoni chochote lakini mu'min mwenye anataka utulivu na vile vile utukufu duniani na kesho akhira akifanya makosa anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehea hata kama makosa ni kubwa kiasi gani mtu asikate tama ama tamaa kutokamana na rahma za Allah subhanahu wa ta'ala na badala hiyo afanye haraka haraka kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha ndio Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza katika Qur'an qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwa al-ghafurur rahim anaeleza mtume kutueleza sisi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala qul sema kuambia waja wangu alladhina asrafu ala anfusihim wale ambao kwamba wamefanya madhambi mengi wakafanya israf katika madhambi kwa nafsi yao waeleze nini la taqanatu min rahmatillah msikate tamaa kutoka kwa rahma za Allah subhanahu wa ta'ala msikate tamaa hawakati tamaa isipokuwa makufara wale ambao kwamba ni waja wangu wasikate tamaa kutokamana na rahma zangu inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a bali allah subhanahu wa ta'ala mwenye kusamehea madhambi zote innahu huwa ghafurur rahim allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa msamaha na ni mwingi wa huruma tukimalizia naam kunazo sharti lazima itekelezeke ndio msamaha ipatikaniwe kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala wengi tumedhania na kufikiria na kujijazia kwamba ukisema astaghfirullah astaghfirullah tayari unapata na msamaha kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala walakin msamaha kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili mmoja wetu apate lazima sharti hizi zitimie si ulimi peke yake bali sharti hizi zitimie ya kwanza ni tarku dhamb ni kuacha madhambi ambayo kwamba mtu anaifanya ama yule ambaye kwamba anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha na anaendelea kufanya madhambi yale wala habadiliki basi afahamu kwamba tauba yake iko na kasoro ndani yake na huenda isikubaliwe huenda isikubaliwe na vile vile itachukuliwa ni kana kwamba anamfanyia Allah subhanahu wa ta'ala maskhara kwa sababu yeye anafanya istighfar kupitia ulimi wake na kudhamiria kwamba mimi baada ya muda nitakwenda tu kufanya kile anafanya istighfar lakini katika moyo wake anajua mimi inshallah ikiisha muda fulani tena nitarudi katika dhambi ile basi istighfari yake itakuwa iko na doa ndani yake na huenda isikukubaliwe ya pili alazm alla yauda alai niazimie kwamba hatorudia kufanya dhambi ile mara nyingine aazimie katika moyo wake kwamba dhambi ile ambayo kwamba nilikuwa nafanya kama ni dhulma kwa dhulumu waja kama ni dhulma kumdhulumu Allah subhanahu wa ta'ala aazimie kwamba mimi sitorudia na ya tatu ni anadam ni kujutia mtu ajutie kile ambacho kwamba amekifanya ama makosa ambayo kwamba ameyafanya anafaa kujutia kwamba mimi naam nimeiba ama mimi nimempiga mwenzangu ama, ama nimemharibia heshima mwenzangu basi moja kwa moja anafaa kujutia kitu kama hicho na mwisho kabisa ni kama ni kitu ambacho kwamba iko baina yake na baina ya mja labda ni madhalim amewadhulumu wenzake ama vile vile amewaharibia heshima wenzake ama amekula mali ya watu basi ni lazima koke yeye kuweza kurudisha haki ya wenzake kurudisha heshima ya wenzake na vile vile kuweza kubadilisha na maneno mazuri kwa hiyo hizi sharti nne endapo zitatimia alafu akafanya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 اللهم عن الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي قوموا إلى صلاتكم